Ekainak hamabi gaur ostirala da eta berrion albistegia duze eh, berriozar irratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi ezkaba mendiko monolitoa erasotu dute berriz ere. Memoria historikoaren alde lanean dabilen ahaztuak elkarteak jakinarazi duenez, erasotzailek kendu egin dute muraion ondoan maiatzean bir jarri berri zuten plaka, baita amaika herritar fusilatuen memoriara horretarako jarritako esolak kendu ere. Murai honeko monolitoa behin eta berriz fasistek erasotua izan da, azken erasoa hortarilean sufritu zuen monolitoak esbastiga margotzearekin plaka beltzetu zutenean. Berrezarko EH Bildu gainontzeko alderdiekin kontaktuak amaitutza eman ditu. Berriozarko EH Bilduk atera berri duen prentxauar batean irakur daitekenez EH Bilduk berriozarko gainontzeko alderdi politikoekin bildu da udal gubernuaren osaketaz eta lan bateratuaz hitz egiteko. Urrengo lau urtetan zehar udalaren gestioan lan bateratua egitearen proposamenen aurrean PSN eta UPN alderdiek ezesko borobila oratu zuten. Hauekin eta gainontzeko alderdiekin bilkurak distentzio eta begikotasun testuingu inguruan egin dira, baina guztietatik ez dute erantzun bera lortu EH Bildutarrek. IE prestagertu da gobernu batzordean sartzeko, baita girua bai ere, azken hauekin akordio programatikoak guztiz adosteke dago oraindik eta bestetik Raul Maizak EH Bildu alderdian zerrendaburuak alkatetzaren ardura hartuko du bihar eguerdiko amabietan udal batzan korporazio berria osaturik. Eta txirrindularitza sitxeginez irekiko dugu kirolen atala bizikletaren eguna ospatuko baita. Igande honetan berriozarko bizikletaren amalaugarren eguna ospatuko da, BTT berriozar eta udaleko kirolarloak antolatuta, aurten bi ibilbide izango dira garri biek, jirtera eta helmuga basoa pasalekuan izango dutela gainera, zozketek amarretakoak eta periko irigoieni egingo zaio nomenaldiak girotuko dute eguna izen ematea kiruldigian ekin daiteke oraindik ere gaur azken ordura arte aldez aurretik hiru euroren trukean baita probaren egunean bertan ere bost euro ordaindurik txerrendulariak egandean goitzeko amarterdietan abiatuko dira. Denbora mintzatzeko unea du gorain zer diogarko iragarpenak garazi. Zerua, odeitxu edo oso odeitxu egongo dela dio gaurroko iragarpenak, noiz zinka, zaparrada batzuk botako ditu, batez ere atxaldetik aurrera, aizealako rebiliko da, iparraldekoa nagusi, eta temperaturi da okionean xabi, maksimoak gutxi edo nahikoak gehi dira gaur. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko egon puntu edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Música